Well, good morning, everyone. Доброе утро всем еще раз. Well, it seems like this morning I've uh, I worked you up through last night, yesterday. А вчера я очень много работал. Or some of the people who got stuck in the Moscow traffic. И э, попал вместе, может быть, с, со всеми другими или кем-нибудь из вас в московскую в московскую пробку прибыл. так что сегодня, а сегодня утром я был приятно удивлен, потому что путь от а, гостиницы сюда занял всего полчаса. Yesterday and the day before it was an hour. И вчера, и позавчера мы тратили час на то, чтобы пробраться сквозь пробку. Но ну, как я вам говорил с самого начала, у меня сейчас уран транзитный в Москве. Поэтому я готов ко всяким неожиданностям. Okay, well this morning we're only going to be here for two hours. Сегодня мы будем заниматься всего пару часов. I've got a flight to get in the afternoon. И сегодня же я улетаю днем. So when we finish at 12 o'clock today, Поэтому мы закончим в 12. I won't be able to answer any more questions. I have to leave quickly. И после 12 я уже не смогу отвечать ни на какие вопросы, мне нужно будет быстренько уезжать. So if you've got any questions, Поэтому если у вас есть какие-либо вопросы, Пожалуйста, задавайте их в течение этих двух часов. Даже если вы считаете, что это глупый вопрос. Лучше на него ответить, потому что, может быть, кому-нибудь другому он тоже пришел этот вопрос в голову. Okay, is there anything from yesterday you'd like to ask questions about? О чем-нибудь по вчерашнему материалу вы хотите спросить? Что-нибудь, в чем вы не уверены, может быть? Нет? Хорошо, прекрасно. Что вы думаете об этом э, примере, который я вам дал вчера? Был он трудным, легким? Каким? Difficult. difficult. Mm, not difficult for no. one of them. Okay. not direct solutions. Okay, so... Что значит? Надо было только отметить здесь, а здесь как бы не прочно. Почему? Нужно было найти три, три места, да. Okay, then we'll start to examine this astrophotography map for ну хорошо, давайте начнем смотреть этот пример для личных отношений. Итак, первая задача была в любом, по всему миру найти места для этого мужчины, где у него хорошо будут складываться ну, личные отношения. И когда мы это сделаем, я вас ограничу и э, заставлю искать эти места в более сжатом пространстве, не по всему миру, а где-то в определенной области. И мы посмотрим, что мы сможем найти. Кто-нибудь хочет начать и сказать, что он нашел на этой карте? Монреаль. Монреаль. Sorry? Монреал, Канада. Montreal. So what lines are there at Montreal? Какие там линии в Монреале? Sun. Sun I see. Солнце на ИЦ, да? С- э, line of sun I see. Which location is he mentioning? Монреал. Чем? But this line, this line is the moon. Это самая близкая э, линия, там Луна, а не Солнце. А Солнце достаточно далеко. Солнце там на- на пересечении. А, it was a, it, it's a crossing of Sun and Jupiter. Юпитер. So did she notice it was the moon ascendant line? Yes. Okay. Итак, линия Луны на асценденте и пересечение Сон. Солнце на МЦ, да? Uh -huh. And Jupiter. If you look at this list, если вы смотрите на этот перечень, column, то во второй колонке восьмая строчка сверху будет Монреаль. So all you need to do так что все, что вам нужно сделать здесь, это посмотреть на широту Монреаля. 45 э, градусов 32 минуты северной широты. Если вычесть 1 градус, то получится 44 32, да? So you start at 32 and look to see if there are any crossings between this latitude and Montreal. Вы э, отмечаете для себя эту широту и смотрите, есть ли на этой широте какие-то э, пересечения. And we see at 45 and 04 we have the Sun, mid and Jupiter descendant. И мы видим Солнце на МЦ и Юпитер на Десценденте. Now we go from 45.32 to 46 Теперь мы прибавляем 1 градус, и получается 46 э, градусов 32 минуты северной широты. И смотрим на... А а и мы видим, что следующее пересечение близкое уже э, 46 градусах 44 минутах. Так что орбис получается больше 1 градуса. So by using this list, Поэтому, э, пользуясь этим списком, гораздо легче найти пересечения. You, example, we В других э, примерах мы пользовались, как вы помните, линейкой, чтобы увидеть просто наглядно, где находится пересечение. With this list, now we can see where they exactly cross. Э, в таком списке мы видим точно, э, на в каком градусе, и в каких минутах это пересечение. И я уверен, что вам было легче работать с этим списком пересечений, нежели просто по карте. Программа Solar Maps дает вам список этих пересечений. So you can find these crossings quickly. Так что вы можете быстро их найти. So what do you think, uh, Итак, вернемся к примеру. Что вы думаете? Что вы думаете об отношениях партнерских личных этого мужчины, э, у которого рядом с городом проходит линия Луны на асценденте и пересечение Солнца МЦ и Юпитер-десцендент? It's not good for, for men. Луна на асценденте. Почему? Кто думает, что это нехорошо? It's worse that, than for women, for example. Я согласен, что если бы эти эм, значения были бы у женщины, это был бы идеальный вообще случай а в такой ситуации сейчас я бы предложил посмотреть в натальный гороскоп. И чтобы посмотреть, как аспектирована Луна в гороскопе. Um, this lady says that he would be mothering his partners. Or the partners will be mothering him. Или партнерши, наоборот, будут э, пытаться быть ему мамочками. Он может быть и ему вполне возможно ему будет это нравиться. Например, если это э, такой человек типа рака. But if he's got, say, for example, но если, к примеру, у него в натальном гороскопе Луна в квадрате к Сатурну, ему будет э, трудно выражать эмоции. Uh, то есть ему трудно выражать эмоции с таким натальным аспектом. И вот э, такой человек приезжает в Монреаль. He may find that too much for him because he's not used to expressing his emotions. И для него этот опыт может оказаться чрезмерным, потому что он не привык выражать свои эмоции, а тут он все будет слишком эмоционально. Итак, если вы видите подобные аспекты и не уверены в том, хорошо ли это для человека или нет, Тогда смотрите в натальный гороскоп и только после этого принимайте решение. О, в основном я пользуюсь только использую только аспекты. But yes, this was a very, that was a good uh, suggestion, but like I say, we have to check in the NATO chart Но, тем не менее, пример был очень хорошим, это хорошее предложение, но просто я подтверждаю, что мы должны всегда э, смотреть натальный гороскоп, если испытываем хоть малейшие сомнения. Еще какие-то предложения о, об отношениях? Париж. Париж. Paris. First is always good for last. So, what is this, what has this person got in Paris? Итак, что у этого человека в Париже? Venus on the ascendant. Sorry? Venus on the ascendant. Venus on the ascendant. Yes. What else has he got? Что еще? Плутон там поблизости. And the crossing Neptune descendant and Venus descendant. Другие линии какие-то есть, пожалуйста? А Плутон с Луной вы не проверяли? Remember we're using degree Помните, что мы пользуемся орбисом 8 градусов? What about Pluto and Moon? Well, Раз, два, семь градусов. Семь градусов похоже. Ну вот если так, сейчас он посмотрит. На карте видно, что семь. а? В этой таблице дана широта географическая, широта и широта, на котором есть пересечение. Вы смотрите широту Парижа, и потом прибавляете и отнимаете по одному градусу, чтобы посмотреть, какой орбис у вас. И в этих широтах смотрите, какие есть еще перес... какие пересечения. Ниже Парижа написано «Луна на МЦ и Солнце асцендент» на широте 48,07. А, еще падает Солнце асцендент рядом с Парижем, линия. Линия Луна на МЦ. И Плутон на МЦ. Какие пересечения? Moon and sea and sun ascendant. So we've got so we've got to start looking at 4750 because we subtract one degree from Paris. Итак, Париж находится на широте 48 э, градусов 50 минут северной широты. Мы вычитаем 1 градус. Вычитаем 1 градус, получается 47 градусов 50, и начинаем с этой широты смотреть, какие есть пересечения. Так, начинаем смотреть 47 47 градусов 50 минут северной широты. У нас получается uh, Mercury on descendant and Venus descendant. Меркурий на десценденте пересекается с Венерой на десценденте. Good and Moon on MC with Sun ascendant. So now we look above the latitude and we go to 49.15. Дальше мы смотрим, прибавляем 1 градус, и у нас получается 49 градусов 50 минут. Смотрим. И там есть еще одно пересечение получается, да? Уран на ИЦ и Солнце-десцендент. Я вам вчера сказал, что этот человек из Лондона. So in London he's going to also have the Pluto, uh, the moon will be out of orb, and you'll have the Sa- Venus line. Saturn. Venus. What about Saturn line for London? Yes, the second line as well. А, в Лондоне мы видим проходит линия Плутона, Венеры и Сатурна на асценденте. So, in London, we can understand why difficulties in relationships. Поэтому понятно, что в Лондоне отношения у него складываются не не просто. И вообще жизнь не, не просто. А, потому что э, Венера, Сатурн и Плутон влияют на него в Лондоне. Now, when we, uh, если мы синтезируем значение планетарных влияний для Парижа, что вы думаете о Париже? Что вы думаете, это хорошо или не очень? Not so good, I think. Работа более-менее таких средних отношений тоже хорошо. Но взаимоотношения мне плохо. She says that it that it's good for job and probably good for mean relationships, but for really good relationships, I think, not I think for relationships, this would be very Very intense relationships. Um, Дэвиду кажется, что это просто показатель очень интенсивных, очень насыщенных отношений. Could also be very passionate relationships. И может быть очень страстных отношений. Is it good for the Saturn person or no? well, he's away from the Saturn in Paris. Но это этот человек от, убегает от своего Сатурна в Париж. Okay, we got Mercury on the Venus on the crossing. That's У нас Меркурий и Венера пересекаются. The moon and the sun is probably okay. Это неплохо. солнце с Луной тоже ничего. But the Son on the, and the Sun and the Uranus would seem to suggest that the relationships don't last long, then another intense relationship starts and Но Солнце с Ураном говорят о том, что отношения не длятся долго, что может быть там другие отношения начинаются как бы внезапно, и они мешают друг другу, ну или что-то какое, что-то непонятное. Whether that's going to be good for his emotional life, I've no idea. I don't think so. Хорошо ли это для его эмоциональной жизни или нет, я не знаю, но мне кажется, что не очень-то. Мне кажется, надо смотреть на правильную карту и еще забавно смотреть, чем он хочет заниматься, кто сверхится, с а, а... Мы же сейчас отношения рассматриваем, причем тут сфера бизнеса. So she says that we have to look in his natal chart and also uh, we have consi- we have to consider what kind of business is he doing and what Yeah, well, kind we're, of we're just looking at person he is. politics at the moment. Сейчас мы занимаемся, Дэвид тоже сказал, что мы сейчас занимаемся личными отношениями. М, Про, до бизнеса мы еще дойдем, но натальную карту, конечно, надо смотреть. I think I think if he was here in Korea, he would always try to be the best with Pluto. Если, он, заним, если бы мы говорили о карьере, то с Плутоном мы бы говорили, что он старается сделать, старается э, получить максимальный результат, старается быть лучшим. Uh, если же он занимается какой-то исследовательской работой, да, то Плутон на МЦ может быть очень неплох. Perhaps in a normal career, there's a lot of intrigue and a lot of corruption and a lot of uh, unethical things happening. В другом случае Плутон на МЦ будет показывать э, такое э, слишком сильное стремление к власти, может быть э, показателем коррупции, большого количества интриг и так далее. I, I uh, я бы не предлагал Париж. Я бы не чувствовал себя хорошо, предлагая такому человеку Париж. А, я бы попробовал поискать место, где бы жизнь была бы проще для этого человека, чем перенасыщенные эмоции, ждущие его в Париже. I should be moving to Paris to start a new job. What is it like for me there? Но бывают и другие случаи, когда клиент спрашивает, мне нужно переезжать в Париж для того, чтобы мне предлагают там работу. Что меня там ждет? Then obviously you're going to have to explain from these planetary influences what is likely to expect. И очевидно, что вы по этим планетарным влияниям объясняете ему, к чему ему готовиться. Но вы не должны сгущать краски и пугать э, этого человека, чтобы он испугался своей поездки. Ваша задача объяснить ему положительные стороны и отрицательные стороны этих планетарных влияний в Париже. So так, чтобы э, клиент принял собственное решение о том, хочет он туда ехать или не хочет. So, Еще какие-нибудь предложения по поводу личной жизни? Sorry? question. Okay. А если а, можем ли мы каким-то образом а, посоветовать нивелировать действия относительно негативного пересечения Урана с Солнцем? Можем ли мы посоветовать нивелировать? Ну да, то есть как бы уменьшить э, вот, негатив, исходящий от этого. Но если мы советуем, мы должны, наверное, поговорить как, каким да, образом. Я дальше поговорю. Uh, is it possible to to suggest to the client to somehow some kind of balance for this negative influence of Uranus Sun? And Если, если человек предложен, что если у него партнер будет, например, заниматься астрологией, то for example, to find a partner who is a, an astrologer. Maybe. if, I, if I see Uranus and the Sun, Может быть, если я вижу Уран и Солнце, Как правило, я при... говорю клиенту следующее, что он должен быть очень гибким в этом месте. Он должен уметь приспосабливаться к, к разным неожиданным поворотам. So I would ask, can you make changes quickly and suddenly in life? А, и спрашиваю его, способен ли этот человек э, принимать быстрые решения и быстро изменяться. He's got to Adapt. И адаптироваться. То есть его возможности к адаптации проверяю. А, я вам могу дать пример uh, из собственной жизни об уране. When I lived in England, I didn't like making any kind of changes in life. Когда я жил в Англии, я не любил ни вообще никаких изменений but in fact, decisions were very difficult because you got the Mars in opposition with Saturn in the chart. А любые, вообще любое принятие решений было очень сложной для меня задачей, потому что Марс в оппозиции к Сатурну. В моем гороскопе. Sometimes my wife doesn't like that at all because she's got uh, the moon and Mars in square aspect. А моей жене, к примеру, это иногда совсем не нравится, потому что у нее Луна с Сатурном в квадрате. So she, she will decide straight away about something. И она очень быстро принимает решение. А я всегда говорю, ну, мне нужно продумать это сначала. Но после того, как я переехал в Мюнхен, где у меня Уран на десценденте, я стал более гибким. change, И теперь, когда что-то в жизни внезапно изменяется, я могу с этим справиться гораздо легче, чем э, живя в Англии. Но сначала мне было тяжеловато. So if you're an person's got to be Поэтому если уран задействован у человека, подготовьте его к тому, чтобы э, изменяться в соответствии с новыми ситуациями. Now, one thing I've not mentioned so far, uh, одну вещь я до сих пор еще не упоминал. How long does it take for the planetary influences to manifest at a new location? Это следующее. Как скоро планетарные влияния начнут проявлять себя в новом месте? Now let's say, for example, you've been living 10 years under a Saturn line примеру, вы жили 10 лет на линии Сатурна. И, наконец, вам удалось убежать от этого Сатурна с э, огромным количеством аспектов. <laughs> И в этом новом месте, в который вы наконец попали, волшебном, э, у вас Венера и Юпитер. Now, that doesn't mean as soon as you step in time, you go, wow, I'm a different person. Sometimes it, it happens. Sometimes it happens too. А, но это не значит, что как только вы ступили на территорию этого города, вы скажете себе, о, я новый человек. Это больше напоминает э, эм, ситуацию, это больше похоже на то, что Сатурну вы привезли с собой на всякий случай в кармане. It can take up to about one year before you've got used to the new и где-то примерно годик вы будете привыкать к новой ситуации, к новому месту и научитесь использовать новые энергии. А бывают случаи, конечно, что вот не успели выступить действительно в новый город, вы чувствуете себя обновленным. И я вам дам еще один пример, пример э, цикла картографический, но он очень хорошо иллюстрирует этот принцип. Э, я отправился в Польшу в 1986 году. И у меня был цикл картографический Марс и Сатурн э, неподалеку от Варшавы. И в течение э, первых 22 часов моего пребывания в стране у меня украли весь багаж. И все и все те вещи, которые все э, я оставил вместе с ним, э, одежда. Э, мне нужно было быть в Польше две недели, я планировал. Это был один из самых сложных отпусков э, в моей жизни. то есть этот пример хорошо иллюстрирует, что иногда планетарное влияние очень быстро проявляется. Но это бывает не всегда. Sometimes you start to feel this а Иногда проходят месяцы, прежде чем вы начинаете по-настоящему чувствовать это. А, ну, просто заметить, как, как, какие влияния. Легче всего в отпуске, когда вы не переезжаете, а просто едете навестить тот или иной город. Now, whereas when you move to a location, you need to be patient, allow the influences to manifest in your life. Когда же вы переезжаете, то вам нужно набраться терпения и подождать, пока эти энергии начнут уже а, проходить через вас и проявляться в вашей личной жизни. И вновь я могу вам пример привести свой переезд в Германию. In England, I have Mars and Saturn lines. А, в Англии у меня были активными линии Марса и Сатурна. А, в Мюнхене у меня Юпитер и Уран. Но первые два года в Мюнхене были очень сложными. А, в основном из-за того, что я не говорил по-немецки. So the first 18 months to 24 months it was hard. Поэтому первые 18 или там 24 месяца были сложными, а, такими же сложными, как э, в Англии с Марсом и Сатурном. Я их привез с собой. When I passed my exam, German for foreign people, и, и только когда я наконец сдал и свой экзамен, немецкий язык как иностранный, моя жизнь по-настоящему начала меняться. Потому что я смог читать лекции на немецком языке по астрокартографии. Проводить семинары на немецком. И давать консультации на немецком. И сейчас уже я могу сказать, что это было лучшее решение, какое, э, какое я когда-либо принимал в своей жизни. Просто начало этой трансформации было сложным. So when you uh, uh consultations to clients, Поэтому, когда вы даете кон консультации клиентам, new вы должны предупреждать их о том, что они должны быть терпеливыми и не торопиться, и ждать, что планетарное влияние проявляется не сразу. Иногда требуется от них тяжелая работа. Прежде чем они смогут э, по-настоящему прочувствовать положительную сторону влияния. Okay, I don't know where we got to before, but uh, sorry, question? Переезд Мюнхен был связан именно с тем, что влияние Юпитера Луна какой-то. Мюнхен говорит, что Why did you choose Munich to move to? Because Jupiter and Uranus are there, or some other Three considerations? Jupiter lines. Там у меня три линии Юпитера. I've got Jupiter and Uranus in Munich. У меня, э, у меня Юпитер и Уран в Мюнхене. У жены Солнце и Юпитер в э, Мюнхене. And on the relationship chart astrocartography map, we've got Jupiter and Pluto in Munich. И в картографии взаимоотношений в нашей совместной карте у нас Юпитер и Плутон по Мюнхену проходят. And I chose Munich using astrocartography. А Мюнхен я выбирал с помощью астрокартографии. Ну, еще вопрос такой, что это самый ну, не земного шара, а из тех, которые, которые они ориентируются. So, may we say that Munich was the most uh, favorable place for you? Yes. Да. But next, next time when we get together, we're going to be talking about doing consultations for two people or more. А на следующем цикле мы будем, на следующей части нашего семинара мы будем говорить о консультациях партнеров о том, как двум людям давать консультации, да, семейной паре. И одна из самых сложных консультаций, которые у меня когда-либо были, была <laughs> для семьи шести человек. Это был муж, жена и четверо детей. And that was, it took me a week to do that. У меня неделю занял, заняла подготовка к этой консультации. Было только одно единственное место в мире, которое годилось для всей семьи целиком. Это было место в Канаде. И к моему великому удивлению, они действительно туда переехали. Но подробнее мы будем говорить об этом на следующий раз. And do you have the um, news about them? How do they live in this place in Canada? Uh, things are going well for them. The kids are lot happier in the school. все идет достаточно хорошо, дети ходят в школу, довольны. Whereas in Munich, I think two of the kids, uh, uh, one had Mars and the other had Pluto and Uranus. А в Мюнхене у одного из детей был Марс активный, а у другого Плутон и Уран, и там были проблемы. Э, у жены был Сатурн, и, в общем, жизнь у них была такая тяжелая в Мюнхене. Uh, Но я их предупреждал, что найти место, где всем будет хорошо, это очень сложно. But they would have been asked if I could have got five houses. Uh, what? Good, good place for five of them. Для, хорошо было уже, если бы я нашел для пятерых из них э, подходящее место, и один оставался без безбашным. Uh, это был единственный случай, когда я консультировал большую семью. Обычно это бывает, ну, три человека максимум. А, максимум четыре человека, да? that is also difficult to do four. Четырех тоже сложно одновременно. Okay, I think we was uh, we was looking at Paris and I sort of explained other things as well. Итак, мы говорили о Париже и несколько увлеклись объяснениями. Anybody else for relationship? Еще кто-нибудь что скажет об отношениях? Different location. Еще одно место. Сингапур? Я правильно услышала? Сингапур? Сингапур. Сингапур. Что у нас в Сингапуре? Line of moon on descendant. Why, why does moon keep coming up all the while? Oh. <laughs> Uh, Singapore. So what have we got for the crossing? Какие пересечения? Got to think where Singapore is. I don't know. Uh, No it's near idea. the equator. Near the equator. We've got no crossings. Там нет пересечения, да? It's about two degrees north latitude. Why did you choose this location with Moon on the Descendant? Почему вы выбрали место с Луной на Десценденте? Uh, in relationships, it's a possibility to, to be cared for, to Because the moon, sorry. У него is it the real chart? This is uh, this is the chart got the moon in Virgo. А Дэвид э, э, смотрит на его гороскоп и говорит, что луна у него в Деве. Sixth house Venus. В секстиле к Венере. No other aspects. Не, не, больше других аспектов нет. So what do you think now? Что вы думаете сейчас? Uh, Venus is in Virgo. Venus? Oh, Venus is in Scorpio. Венера в Скорпионе. Well, Venus in Scorpio, it's better to have the Venus line in the descendant. Полине Венеры, She agrees that it's better to look at Venus on descendant with with such kind of an aspect. But the Venus in the descendant doesn't, doesn't have any possibilities. Но ну, Венера на десценденте здесь нам не дает особых возможностей. Uh, Кто-нибудь еще линии Венеры проверял по, на этот счет? По поводу отношений? И что, какие-то еще места получились у вас? А где Сатурн не мешает? <laughs> <laughs> Не нашли вы ничего? No ideas. No ideas. Uh-uh. Did То... anybody look on the Venus ascendant line? Кто-нибудь линию Венера асцендент смотрел? Хельсинки. Хельсинки. Что у него в Хельсинки? Э, Sun, Sun on the ascendant, and Venus on ascendant. Северная широта, поэтому наверняка будет много пересечений. It's Хельсинки 60 э, э, градусов и 10 минут. Well, actually, only has three crossings I can see. Давайте с Хельсинки закончим, а потом уже дальше будем. He has three crossings. Три пересечения я вижу. Где уран с Юпитером? Нет. Нет. You 59 и 10 минут. Да, это та точка, с которой мы начинаем смотреть. We have Saturn and Pluto. Да. Sun and Pluto. Yeah. And Sun Saturn. Huh? What? Sun and Saturn. 60. 60 away. Oh, yeah, sun, Saturn, you four then. Sorry, it's got four crossings. Where's the, the fourth one? The moon in Uranus. Oh, yeah. the moon I see Uranus ascended. Итак, четыре пересечения на Хельсинки. Как вы видите, по этому списку мы просто несколько секунд потратили для того, чтобы найти пересечение. А вчера вместе с, ли, с линейкой мы долго пытались там действительно прикинуть. Э, в Орбисе это пересечение или нет. So what do you think for this person with Venus ascendant and Sun ascendant lines in their thinking of these four crossings? Итак, что вы думаете для этого человека, у которого э, Венера на асценденте и Солнце на асценденте линии проходят по Хельсинки, а пересечения таковы вот Сатурн Плутон, Солнце Плутон, Солнце Сатурн и Луна Уран. Очень тяжелый Difficult relationships. So it could well meet people, Он, может быть, действительно будет встречать многих людей, but there's difficulties involved. но очень много сложностей у него будет. Либо, допустим, э, бандит трудовые. Or <laughs> the banker and the workaholic as a partner. <laughs> Отношения с банкиршей трудоголиком вряд ли будут приятны. If he's looking for for hardships, yes. <laughs> surely. Если он ищет сложности, то несомненно он их найдет. Now, there's other locations around here as well. В этом же в этом же районе есть еще другие места, которые, может быть, нам подойдут больше. Стокгольм. Yes, you could look at Stockholm, Saint Petersburg. Стокгольм, Петербург, например. We have Warsaw. Варшава. This is coming now nearer to the moon line, moon mid-heaven line. И уже это получается ближе к линии Луна на МЦ. So what you could actually do now is look at the crossings and try to find a latitude which is which has got uh, beneficial crossings. Что мы можем сделать сейчас? Мы можем посмотреть на пересечение и найти широту, которая будет благоприятна для него. И по этой широте смотреть, какие места. And Another suggestion was Madrid, Spain. Madrid? Там Плутон. Okay, what Pluto No. Or Berlin. Pluto Saturn, Pluto uh, Sun. Berlin Sun. When you look at the crossings for Berlin, you've got. Uh, В Берлине у вас Пересечение Марса с Меркурием. Not, maybe not bad. No, certainly active in the communication. Yeah, actively searching for Maybe if you went just a bit north of Berlin. Может быть, есть немножко по к северу от Берлина. You got the moon and Venus crossing. У него будет пересечение Луны с Венерой. So if you was to go, say 5340. Если он поедет на широту 53, 40, к примеру, you miss this uh, Mars Mercury crossing at 52.20, он э, уедет от э, от Марса, and you miss the Moon cross Moon Mars crossing at 54.53. и от пересечения Луны с Марсом, да? So then you would have to look on a map and see Тогда- where 53.30 is could well be Copenhagen. 53.30 мы ищем широту, смотрим по карте, какой это город, да? Copenhagen is 55, what you want. Sort of on the, probably on the coast. На побережье, на северном побережье Германии может быть что-нибудь. Все, все поняли, как мы э, сузили э, э, диапазон, да, и по, по, получилось северное побережье Германии. То есть мы учитываем орбис и ищем оптимальную широту. We use these crossings to find в этом случае мы сосредоточились на линиях Луны и Венеры. А потом постарались избежать э, других пересечений негативных с Марсом, там в основном, которыми мы видели. So what you would need to do, you would either have to work with Э, а что нужно делать в этом случае? Работать или Solo Maps, или использовать просто географический атлас, который дает больше выбор городов? смотреть на этой широте места, местечки на севере Германии. Да, конечно. То есть это способ э, использования пересечений для тонкой настройки. Кто-нибудь рассматривал линию Луны Луна МЦ? Мы ну, сейчас танет нет, вы. Извините, Венера на МЦ. Ага. Нет, нет, нет, Венера МЦ. Ташкент, да. Там Сатурн рядом. The, the Saturn line is quite close to Saturn MC, MC is very... Я вам сейчас объясню, говорит Дэвид. Если мы будем искать э, место на восток от линии Венеры, чтобы уйти от Сатурна. Пакистан Пакистане где-нибудь, в Казахстане, в Таджикистане. Venus on the midheaven and Jupiter, Uranus on the descendant. А, Венера в Пакистане, например, Венера на МЦ и Юпитер с Ураном на десценденте. Нам нужно идти на восток от линии Венеры, чтобы уйти от Сатурна. So when you go uh, east of the Venus line, you come nearer to the sun line. А, и таким образом мы будем приближаться к, линии Солнца. А Юпитер, Юпитер с, с Ураном на десценденте очень хорошее сочетание для партнерских отношений. А затем вам нужно этот скобул <laughs> Kabul, Afghanistan, it's good for relationships. I don't know. <laughs> well, the Kabul is nearer to the Saturn line. I, am I'm talking yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. More, more here. I'm just mixing, yeah. Ah, okay. For example, if you look at 39 degrees north latitude on this list, 49. 39. К примеру, если мы посмотрим на 39-ю северную широту в нашем списке. Or 39, 39, 39 градусов 20 минут, к примеру. You avoid Venus descendant and Uranus icy line. А, мы убежим от Вен... Venus descendant and Uranus icy. Мы, мы избежим урана на, на, М, на ИЦ и венерной десценденте. И мы избежим урана на ИЦ с Сатурном на, на десценденте. So let's а, Дэвид напишет на доске, то есть мы выбрали эту широту, чтобы убежать от линии Урана на ИЦ. So we have a Saturn mid-heaven line. Поэтому у нас линия Сатурна на МЦ. We have, uh, the Venus on the mid на карте Венера на МЦ. And we have the sun on the mid -heaven. И Солнце на МЦ. And then we have these two uh, descendant lines. А под... И две линии десцендента. Уран и Юпитер. Да. Но это то, что он рисует на доске, то, что у вас на картах. Then here we have we have a Mars line. We have the Mars ascendant. And Pluto, okay? И, и линия Марс на асценденте ограничивает наши поиски вот с восточной стороны. Когда мы смотрим, э, ищем место в этой части мира, мы видим, что у нас четыре хорошие линии. Venus, heaven, у нас Венера на МЦ, Солнце на МЦ. Юпитер на десценденте. И Уран на десценденте. Первое, что нам необходимо сделать, это отмерить 8 градусов от линии Сатурна. Потому что от Сатурна мы хотим уйти. К примеру, у нас получается вот эта точка. Мы проводим пунктирную вертикаль. И мы знаем, что в любое место к востоку от этой пунктирной линии э, будет уже вне орбиса Сатурна. И мы хотим избежать линии Марса на асценденте. So again we measure 8 degrees. Спасибо, Женя. И снова мы измеряем 8 градусов. So let's say that this is a dotted line. И вновь проводим пунктирную линию. So anywhere from here is away from the Mars и любое место вот в этом промежутке от одной пунктирной линии до другой, этот угол дает нам свободное от влияния Марса и Сатурна э, пространство. So because we've measured 8 degrees from this Mars line. А, потому что мы отмерили 8 градусов от линии Марса и 8 градусов от линии Сатурна. Так что мы смело можем сказать, что вот эта область заштрихованная, она хороша для отношений. It's good because we have only these four lines and we're away from the Saturn line. And we're away from the Mars line. Потому что в ней только эти четыре линии, а нет влияния Сатурна, нет влияния э, Марса. Когда у вас очень много линий проходит по месту какого то с ним и так нужно работать именно таким образом. Нужно стараться избегать негативных влияний. Here, Когда мы определили для себя благоприятную область, мы начинаем смотреть на пересечения. list with the best possibilities. И можем в этом списке найти пересечения с э, наиболее благоприятными возможностями. And this was round about 38 to 42. Uh, а, это примерно от 38 до 42 широт. And we saw at 39 20 was no crossings. 39 градусов 20 минут не было пересечений. Now it could well be at, at this location of 3920 year. Uh, так что на этой широте, в этой области можно найти какое-нибудь место. Э, если там, конечно, есть какие-то места для жизни, если это не пустыня, да? А в этом случае тогда просто ближайший город нужно It's already open, I think. Sorry? It's already open, Anna. Uh It's already open. So does everybody understand the way I work to find locations when there's many lines around? А, все ли поняли принцип, по которому я работаю, отыскивая место, когда много линий вокруг? No? Yeah когда линия идет параллельно, мы измеряем как? Мы измеряем всегда. А когда линия идет So Параллельно линии. Параллельно линии, чтобы полоса была 8 градусов. The ops, please, explain the... Okay. Я поняла, да, вопрос. Uh, Okay. Well, I- When, when, when the vertical lines, uh, When they, this dotted they, line is- they do understand This is everything, 8 degrees from but she, Saturn. yeah, but she, she doesn't understand the principle of the uh, dotted line and the orb. Just vertical is understandable, but the, uh, The- the curved curved line, line. yeah. The curving line, А, изогнутая линия. when we measure the orb, we can't measure on the lat, on the long, on the latitude. Because 8 degrees could be here. Поскольку э, линия изогнутая, то мы не можем измерять, отмерять 8 градусов э, по долготе, потому что получится неправильная проекция, да? Э, та, линия окажется не в том месте. Если мы измеряем орбисы для асцендента и десцендента, то мы должны перпендикуляр выстраивать к линии. So this dotted line is going to be a curving line. Поэтому пунктирная линия, очерчивающая наши границы, она будет также изгибаться, как и линия асцендента. Она должна быть ей параллельна. Because 8 degrees is the furthest away from this line. 8 градусов отмечает самое дальнее расстояние от этой линии. Если бы я измерил эти восемь градусов по широте, тогда бы место вот здесь still going to be within eight degrees. Uh, у меня бы получилось, а оно бы на самом деле входило в орбис. Сейчас понятнее? Сейчас понятно, а вот еще ну, я тоже слышала, а один градус получается тоже как бы вверх-вниз по, этой линии. Uh, what about the op of one degree? So the crossing, the crossing. Uh, один градус – это мы орбис для пересечений. Для линий орбис у нас 8 градусов. Я хотела уточнить, правильно поняла, вот, вот эту область мы выделили, и вот там где-то у нас такое пересечение да? Мы ее как бы проецируем на эту и один градус вверх орбис и вниз, то есть в этом да. диапазоне нельзя Ну или нельзя, или можно, зависит от того, какое пересечение, благоприятное или неблагоприятное. Да, правильно, да. Yes. Итак, орбис 1 градус это орбис для пересечений. пересечениями мы всегда берем широту и отмеряем 1 градус наверх, 1 градус вниз. Следующая линия Венеры, Венера на ИЦ. Кто-нибудь рассматривал эту линию? Yes. Что у вас получилось? А если к востоку от этой линии? Да. So Winnipeg. Mm. Yes, that's the Venus is out of orbit, the sun is on the ice sea. В Виннипеге Венера уже вне орбиты, но Солнце на яйце. Okay, Saskatoon. Yes. Yes. Mm -hmm. So we have to find the latitude. Right? Давайте посмотрим э, город Саскатун в Канаде. Какой какой у него широта? Саскатун он называется. Между линиями Венеры на яйце и Солнца на яйце. This э, Широта у него 52 градуса 7 минут. So we have one crossing at this latitude. У нас одно пересечение на этой широте. Марс. Марс и Меркурий. So what do you think? Что вы думаете? <laughs> Home scandals. Maybe <laughs> Может быть. disagreement. Quarrels. family. Yeah. Разногласия, да, в семье. What about Denver and that kind of things? Санта-Фе, Ель-Пасо. На какой причине падает ДНР? Уран, да, уран, да. There's not so much choice on this Venus line because you've got Saturn and Pluto nearby. Не очень большой выбор у нас с этой линии Венеры, потому что Сатурн с Плутоном там подстерегают постоянно. look, say... We have no towns. В этом случае лучше смотреть на настоящую географическую карту, потому что просто больше был будет выбор городов. For example, only mark on the map, say, the latitude 3920. Например, можно обозначить на карте широту 39-20. Это примерно широта Канзас-Сити. И немножечко по, по ней к западу, поближе к эм, линиям Венеры и Солнца. И э, следить за тем внимательно, чтобы не залезть на линию Плутона. Или we на try and look, say, somewhere around about 45 degrees uh, или сорок около 45 градусов выбрать, например. Та же широта, Монреаль. К западу от Миннеаполиса. Потому что пересечение на широте Монреаля очень благоприятно. Вот все, что я мог найти. Ну вот я думаю, это все, что мы можем найти для личных отношений. Так что если этот человек скажет вам, что он предпочитает англоязычную страну для поиска партнера, что вы будете рекомендовать? west of Minneapolis. You then look this the Sun IC line and Venus IC line. Тогда мы будем смотреть на линию Венеры на IC и Солнца на IC. Или даже принять в рассмотрение Луну на асценденте в Монреале. There's nothing else in America or Canada you can look at. Потому что ну, в Америке и Канаде больше нечего искать ему. В Англии ничего положительного. But maybe Pakistan would work. You could probably look at South Africa. The English would like Pakistan. South Africa, say round Durban, near to the Uranus and Jupiter descendant line. А может быть Южная Африка сгодится около Дурбана, Уран с Юпитером на десценденте, да? И вновь мы должны будем посмотреть на пересечение. Когда мы смотрели на линии, мы даже не задумались о, о Южной Африке. Но как только человек произносит англоговорящая страна, мы сразу начинаем думать о всех странах, которые говорят по-английски. И у нас получается Южная Африка. The, the, the latitude for Durban in South Africa is 29 south 55. А, широта Дурбана 29, 29 сколько? 29 north, south 55. 29 градусов 55 минут южной широты. So actually it's got no crossings at this line of latitude. На этой широте нет пересечений. So what about Saturn, Uranus? So we just need to check if these no, no, no. are within orb. Мы должны проверить, в орбисе ли эти пересечения. I'm just going to check that out on the computer. Э, вообще, э, в будущем компьютерную программу будет заложена такая программа там считает, Э, город куда значит, как бы, чтобы вручную не смотреть. Она и так дает, по-моему. Она дает вот такой список, который вот у вас. А, а я проверил только что для Дурбана. Уран на десценденте э, в Орбисе. А Юпитер на десценденте вне Орбиса. Так что там единственная линия Уран на десценденте. Это было бы лучше, если бы Юпитер был бы тоже задействован. What about Antananarivo? Sorry? А, It has Neptune on it. That's it. We want to avoid this Neptune stuff. Yeah. And Australia, well, that doesn't give us any opportunities. No, we have Neptune in That's Australia. Neptune on the descendant is Yeah. the worst place for partnerships. So you could only recommend Canada and, and this part of America that's near to the Так что англоговорящему человеку можем рекомендовать только Канаду и вот ту часть Америки, о которой мы уже говорили. Okay, now let's now look at career path. Давайте сейчас перейдем к части карьеры. Is everybody finished with this diagram? Все списали эту диаграмму, да? Good. Вопрос. А если, например, мы смотрели на Австралию, есть угу. место, где нет ни линий, ни пересечений. Что можно сказать? Фабс. Примерно получается вот этот где-то на широте Дурбана, да? Ага. Где нет вообще никаких пересечений, и линий всех вне орбита. For Australia, the question is for relationships. Yeah. uh, about relationships. In Australia, for example, the, the Perth, which has no lines, no crossings, is it good or bad for relationships? It's a very quiet place. Это просто очень тихое место. Да. Но так я думаю, что если у человека такие сложности, что он отношения ищет там через астрокартографию из Лондона в Австралию, ему, наверное, нужно что-то поживее, чем вообще ничего. Но это значит никаких влияний. отношения, если у него сложности в завязывании отношений, то в тихом и спокойном месте, наверное, это будет нелегко не тоже. Ну, а скотоложество мы, по-моему, не рассматриваем в данном случае. Нет, более общий план можно взять отношения, допустим, с окружающей природой, это будет как-то как ну, наверное, с природой будут хорошими, да. Самый западный город Южной Америки для, для Калеры. Самый западный Ресифе, что ли, который называется. So for business mm -hmm. in South America, Recife. The the the most western part. So what, what have we got? There's quite a few lines there. The Jupiter goes exactly through there. Юпитер проходит прямо через этот город, да? And what else have we got? Какие еще там линии? Uranus on MC. Uranus on the ascendant. А, это Меркурий. Mercury in ascendant и Венера, да? А нет, это Нептун. Это Нептун. Saturn is 6 degrees 46 from... Where is Saturn? Saturn ascendant. Сатурн на асценденте в Орбисе. 6 градусов с чем-то. Угу. is Учетом Юпитера и Сарго, Нептун, Зенит Как Нептун? Юпитер. Где там точка зенита? Нептун на НЦ. Нет, ты, вы перепутали что-то. Нептун на МЦ гораздо дальше. Он в Африке. По широте тоже не проходит. Ну, да нет. Да нет, это не... А, это место в Бразилии, Ресифе. Я проверил по компьютеру. И получается... It's within orbit Saturn что этот город в орбисе с Сатурном, с линии Сатурна на, на асценденте. Нептун вне орбиса. Если немножко на запад от этого места, тогда уже будет Нептун. Поэтому нужно как следует взвесить, является ли точная линия Юпитера you would need to consider if this Saturn is going to bring some kind of stability. Достаточно хороший. И также нужно будет взвесить, принесет ли Сатурн э, некого, некоторую стабильность, некого рода стабильность. То есть можно ли использовать положительную сторону Сатурна? Yesterday you advised uh, to Sergey to be disciplined yeah. with the same aspects yeah. with Jupiter and Saturn. Because the, the orb is 6 degrees 38, so it's not so powerful as Jupiter line. Сатурн с орбисом все-таки 6 градусов 38 минут, и поэтому он не так силен, как Юпитер, который точно по городу проходит. Certainly at this location is not going to be lazy. Но Очевидно, что в этом месте человеку не придется лениться. То есть он избежит одной из опасностей Юпитера. А Сатурн позаботится о том, чтобы ему пришлось постоянно трудиться. И если ваш клиент сможет использовать влияние Сатурна положительно, если он может быть терпеливым и дисциплинированным, тогда это будет хорошее для него место. И я бы, разумеется, предпочел Сатурн с Юпитером, чем Нептуну. Нептуну. Давайте затем посмотрим на пересечение, чтобы принять окончательное решение. Uh, а, по-моему, для зенита мы не смотрим по широте. Сереж, я сейчас спрошу, конечно. Uh, Сергей is asking about the zenith points Are we considering the latitude for this? Yes, yes. Yes, А, нет, извините, я не права. А, это Is it out of orb or within the orb? Мне кажется, ниже. Okay. Сейчас посмотрит он. First of all, the Пос... Тоже, наверное, один градус будет для по I'll find out the uh, the long the, the declinations. So which which What is the declination? latitude of Recife? Uh, eight, de- eight degrees south and three. Eight. Широта этого города Ресифи 8 градусов 3 минуты южной широты. Neptune has got a declination of 849. Склонение Нептуна 8.49. Да, точка зенита Нептуна, он проходит по этому городу. so he would be cheap. Uh, Возможно, это не очень хорошо. Мы же о бизнесе говорим, какой он. And he's got no crossings at 8 degrees. И никаких пересечений на этой широте нету. Probably А если мы говорим о бизнесе, то тогда нам, наверное, в качестве положительного следует рассматривать только э, бизнес нептунианского толка. Uh, Фиш. Uh, Рыбная ловля. Например, дайвинг-клубы, да? продажа оборудования для подводного плавания, к примеру. Или э, экскурсии, да, э, туристические экскурсии океанские. Oil and drug. <laughs> Да. В этом регионе так точно. Yeah oil refinery probably. So are there any other locations for career? Еще какие предложения для карьеры? Какие острова? Это Южная Америка. Вы говорите, вы говорите Юпитер на МЦ, да? там такие как бы Н, там осталось какие-то Н, Георгий, Южная Джорджия, но ты то Георгий. Город Омск, Город Омск. Омск, Сибирия. Yes. Where's that? Oh, there. Угу. Uh, Sun on ascendant. А Плутон на асценденте. Нас не пугай. Федор есть точка ну, чуть выше Лубидея. So the ascendant and descendant lines. Я вам сейчас расскажу, что делать, чтобы по понять, Привет. какой орбис. Если у вас есть листок бумаги, Отметьте, отметьте на этом листочке 8 градусов. У вас есть шкала наверху. Начните с нуля градусов. Край бумажки представьте к этому нулю. И поверху отметьте 8 градусов. У вас будет пометка на, на вашем листе а потом эту э, линеечку само, с, самодеятельно. При, приставьте и поймете, какие линии в орбите, а какие нет. И мы увидим, что линия Сатурна вне орбиса уже. Там нету where's the sun line, not It's not Saturn. The Saturn line, is not in all. Where is the Saturn line at all? The Saturn line, sorry? Here. It's, it's away from this here. Saturn line is... Of course it's away, it's no doubt of it. There's a Pluto line in the wrong here. map. Oh. yeah. Yeah. It's away from now, there. Now it's understandable. Okay, okay thank you. Oh. Мы 8 градусов тоже берем сначала по долготе, а потом эти 8? Нет, по перпендикуляру. 8 градусов просто. Ну да. Ничего просто. Ну нет 8 градусов у нас кривые. Если бы по широте, либо по долготе. По Нет. долготе. То есть сначала я беру бумажку. Какая разница, шкала и та же? Нет, они разные. Ну как разные градусы, здесь градусы, здесь градус. Ты В одну сторону их всего 90 градусов, а в другую нет. По-моему, по долготе. Ладно, в общем, я не понял. Потому что шкала же у нас есть или такая, или такая. Ой, шкала есть. Я спрошу в конце. David, for the curved line, we're, we're taking 8 degrees along longitude or latitude? That's longitude. You, Longitude. For example, you, По долготе. That's you it. go here and then Thank you, I then it's understand about that. here Yeah. at this The point. only question was Yes. longitude or latitude? Longitude. По а потом чертим параллельную кривой. Кривой. Да. На расстоянии 8 градусов. А по широте мы берем, только для пересечения. Можно? Можно. So at Omsk we have two lines. Итак, в Омске у нас две линии. We have the sun line. У нас Солнце МЦ. And the Venus on the Вене и Венера на МЦ. Линия Сатурна уже вне орбита. The for Omsk. Широта Омска. Is 55 55 градусов. So what crossings can we see for Omsk? Какие пересечения есть на этой широте? Я вижу три пересечения. У нас Луна на десценденте. Марс на асценденте. We have Плутон на МЦ, Сатурн на асценденте. Марс на десценденте с Плутоном на асценденте. Now you have to remember at these high latitudes. Всегда нужно помнить, что на высоких широтах. You are always going to get crossings that don't look very good вы всегда, всегда будет много пересечений, и, как правило, всегда найдется какое-нибудь нехорошее. Да. Если вы стремитесь найти э, место только с пересечениями Луны и Юпитера, или Солнца, или Юпитера, really to... это будет довольно сложно. So we have to remember that the lines are stronger. Мы должны помнить всегда, что влияние линий сильнее. И у него Солнце и Венера на МЦ рядом с этим городом. Что прекрасно для бизнеса. А, но с Марсом и Плутоном а, может оказаться, что ему просто очень сильно нужно будет трудиться, очень много работать. Could well be doesn't have much time for anything else. It could be criminal mm. danger in Omsk, you know. Who knows? I don't know the place. а, нужно будет трудиться. Я просто высказала предположение, что может быть криминальная какая-то ситуация в но для этого нужно знать просто место, наверное. This seems to be confirmed as well by the moon and Mars. Uh, Working very hard большое количество работы подчеркивает еще и пересечение Луны с Марсом. И ему придется быть терпеливым, терпеливым и не ждать, что все так сразу прямо у него э, будет хорошо. Еще у нас с одной причине Плутон с Сатурном. Okay, it won't be easy there. But when he works hard, he'll be a success. Ему и так ему не будет просто, но если он будет как следует трудиться, то он добьется успеха. Now, you have to remember, if you continue looking on this line, you don't find much else. И мы должны всегда помнить, что если мы будем продолжать смотреть эти линии, то особых особо других мест мы и не найдем. Maybe where we look for partnerships where the Jupiter-Uranus descendant lines also cross the sun line. А, может быть, нам стоило бы искать партнерство там, где Юпитер на десценденте пересекается с линией Солнца тоже. Но если, как в этом месте, как в Омске, мы находим по-настоящему хорошие, благоприятные планетарные линии, и два или три трудных пересечения, uh, put you off by suggesting a place это не должно э, отворачивать вас от этого места, от, от того, чтобы предлагать это место. А вы просто должны будете предупредить клиента о том, что там будут сложности некоторые, которые ему придется преодолевать. А, поэтому э, человек этот, если он поедет в Ломск, э, может добиться успеха. Это вовсе не будет так плохо. Uh, Разумеется, во время реальной консультации. If, if Russia, если вы делаете консультацию для кого-то, родившегося в Москве, Omsk will be more Омск будет реальной возможностью. Then when I do a consultation for somebody who lives in Europe, say in Germany or England. И это будет более реальной возможностью, нежели для меня, консультирующего кого-то в Мюнхене или в Англии. You can imagine if I say to a German guy, if you go to Omsk because he's got the sun on an 11, that's not going to be so easy for him because of language. К примеру, если я скажу немцу, что в Омске его ждут хорошие дела, ему не так будет легко э, э, их реализовать э, просто по причине языкового барьера и там многих других. А вот что нам показывают эти пересечения. Но если вы говорите об этом кому-нибудь, кто живет в Москве, у этого человека будет больше возможностей, потому что он говорит по-русски и знает место. И тогда ему легче будет э, справиться с этими пересечениями. Вот что надо всегда необходимо учитывать. Это информацию о клиенте, о том, что за что за клиент, что за человек перед вами, какая у него жизнь что ему доступно. Как я уже говорил вам на первом занятии, у меня клиенты есть со всего мира. Даже китайцы. А, естественно, когда я консультирую клиентов из Китая, обычно это происходит письменно. Я обязан учитывать факторы окружения. You know, I can't just say they should go, uh, say like uh, культурную среду и э, возможности. И я не могу вам сказать, что отправляйте-ка, дружочек, в Аргентину, чтобы найти себе э, любовь. Для китайца это может быть, в общем, не совсем возможно или, или совсем невозможно. So that's why I suggested it's very important to get background information from the client. Поэтому, как я, как я уже говорила и повторяю, очень важно собирать э, сведения о клиенте, прежде чем мы что-то рекомендуем. Потому что нет смысла тратить время и внимание, рассматривая те части мира, в которых человек абсолютно не заинтересован. Now I realize that our you Uh, how everybody here looks at a map and how I look at a map may be slightly different. Uh, я прекрасно понимаю, что то, как я рассматриваю карту и как рассматриваете эти карты сейчас вы, а, может быть, немного э, отличается друг от друга. Потому что мои клиенты интересуются больше Западной Европой и Америкой. А большинство ваших клиентов, возможно, будет предпочитать остаться в русскоговорящей среде. Okay, I've diverted again and uh, uh, was there anywhere else for Korea? Были ли еще, есть ли еще предложения о карьере? Мальдив Islands. Maldives. Maldives. Угу. Mm. I could walk into the Mars line. Uh, what lines did I have for Venus and Sun? Венера и Солнце вокруг Мальдив, да? Ну, Марс здесь поблизости, по-моему. Э, and the crossing of Mars ascendant and Sun is Sun MC. Which which crossing is that? Mars ascendant. Latitude. Какая там широта? Probably seven seven degrees. Just check seven or eight degrees north. Там Марс на М... А, нет. Ну, там есть вот Марс МЦ кривой, Марс Асцендент перекликает Солнце. Солнце МЦ и Марс Асцендент на 5,46 там. Надо посмотреть точно широту Мальдив. Okay, ну, вот What is the latitude of Maldives? Because the crossing is on... Maldives is that? Yeah. These islands. Yeah. time. No. Doesn't have it. No, it's striking on me. Well, we're going to have to try this then with a piece of paper and with this 8 degree orb. Now for me, it's the, is the Mars ascendant line within orb. Well, it depends what part of the Maldives, because they are, you know, there are a lot of Yeah, but that's 8 degrees. And if you, it's well inside. I think it's good enough. Mm. So the Maldives I found uh, this uh, Venus on the midheaven. Итак, Мальдивские острова, Венера на МЦ, линия. Sun on the midheaven. Солнце на МЦ. And Mars on the descendant. Mars on the ascendant. И Марс на асценденте. Now the Maldives are quite big. There's many islands. Мальдивские острова достаточно многочисленны. The capital is called Mali. Mali. Oh. That's four degrees in 10 minutes. Four Да. degrees in 10 minutes. 4 градуса 10 минут северной широты. North, that's the sun and Mars. Солнце с Нам- Марсом Мгм. пересекаются. Ну, Тогда надо выбирать там какой-то там атолл наверху. Mars and Sun, Mars and Sun. Mm, could be very ac- could be very active there. Maybe not the capital, but the island above the, the latitude crossing. have influences we got at this uh, in the Maldives. Вот какие влияния у нас есть на Мальдивских островах. We got the Sun mid-heaven, Venus mid-heaven, and Mars ascendant. Солнце на МЦ, Венера на МЦ и Марс на асценденте. Now the Mars is on the ascendant. Марс на асценденте. So when we say that's the personality side of the person. Это относится к личностной стороне человека. We can say that it's going to be very active in Korea. А, мы можем сказать, что этот человек будет очень активно заниматься карьерой. Что будет хорошо, если он будет начинать свой собственный бизнес. Но также у нас есть пересечение Солнца с Марсом. Now, what this suggests to me, О чем это говорит мне? that this person could be successful in the Maldives. О том, что этот человек может добиться успеха на Мальдивах. Но нужно предупреждать клиента о том, чтобы он был осторожен и не превращался в трудоголика. Это первое, что мне приходит в голову, когда я вижу эти влияния. Это может быть человек, который 23 часа в день работает, а спит один час. И через какое-то время это плохо повлияет на его здоровье. But, I find it's always easy when you write the influences down on a piece of paper. Но а, мне всегда легче выписывать себе влияние на отдельный листочек. That, И сделав это, мы можем посмотреть на эти планетарные влияния и начать в уме формировать картину, образ, что же это такое значит все вместе. When, when she told us what lines are there and what crossing, it, it didn't sink in at the time. А просто пере, перечисление линий и пересечений не не дает такой целостной картины, да. So I wrote it on the blackboard so I could see myself Э, Когда я выписал это все на доску, я уже собственными глазами сумел э, увидеть все, все вместе и понять, о чем говорят мне эти влияния. Даже если перед вами сидит клиент, выписывайте себе на отдельную бумажку, а, в отдельное место и смотрите, это на клиента это не повлияет. Usually the clients are amazed that you can get the information so quickly. А обычно, наоборот, клиент бывает удивлен, что так быстро он получает э, информацию о том, что происходит. Because when you're working with a computer program and writing things down, they think you're really good. А, потому- И, как правило, клиенты считают, что вы просто э, чудеса творите, и что вы очень здорово работаете, когда вы смотрите в компьютер и выписываете себе что-то отдельно. А, а, зачем вы выписываете себя на бумажку, когда может быть интереснее смотреть на компьютерный экран? В общем, клиент бывает заинтригован. So, yes, I could say this is this is a good place to be successful in career, but Итак, этому клиенту я бы сказал, что да, вас может ждать успех на Мальдивских островах в бизнесе, но постарайтесь быть осторожными и не перерабатывать. Mm-hmm. Do you, are you consulting your clients mainly in one session or it's... One session. Да, одна, один сеанс. What I do with a consultation, I don't I don't say to the client, uh, we'll have one hour. А, что я, чего я не делаю? Я не говорю клиенту, что у нас есть один час, и, и все. I say we can take as long as you like. А я говорю, у нас это займет столько времени, сколько нам понадобится. And I find that most of the consultations last around about one and a half hours. И я обнаружил, что большинство консультаций занимает часа полтора. Самые трудные консультации э, отнимали у меня три часа. Обычно это бывают люди, которые вас испытывают. Дают вам очень мало информации о себе. and you've got to try and prove to them first that you know what you're doing. И сначала вам нужно доказать им, что вы знаете, что делаете. So in such cases, I will start at uh, the location where they're living. А, в этих случаях я начинаю с того места, где человек живет. And I will describe the planetary influences at their place, the place where they're living. И я описываю планетарные влияния в том, того города, в котором этот человек непосредственно сейчас живет. и здесь нужно немножечко так вот э, попробовать то и все, чтобы понять, э, какие влияния действуют и как, чтобы правильно сформулировать. И именно в этой фазе очень полезным оказывается метод работы с ключевыми словами. И когда вы э, даете э, человеку разные варианты, разные сочетания значений, э, в конце концов он начинает откликаться и говорит, да, это так, да, точно, это именно так и происходит. Потом вы начинаете задавать вопросы о других местах, где этот человек бывал. У меня был, к примеру, один клиент, австралийский бизнесмен, который пришел ко мне на консультацию, потому что он в то время жил в Европе. Он пришел вместе с женой, которая была астрологом. А, простите, на, в тот момент они еще не поженились. Но вместе они уже были в течение семи лет. Она сказала, что все, э, чем он интересуется, он интересуется только делами и больше ничем. И он, он был владельцем отелей. Of course, he was really skeptical about coming to Lisbon in the first place. И в первый раз, когда он ко мне пришел, он был очень скептически настроен. So I had to sort of convince him first before I could carry on with the consultation. И поэтому мне пришлось сначала убедить его в том, что я могу что-то ценное для него представлять, прежде чем начать реально консультировать. And what convinced him most of all, И что его больше всего убедило? He said to me, Tell me about Singapore. Он было следующее. Он мне сказал, скажите-ка мне о Сингапуре что-нибудь. И я увидел там линию Сатурна. я ему сказал, что у него никакого успеха в бизнесе в Сингапуре нет, и все, что он там делает, дается ему больш с большим трудом. Exactly он, он ответил, да, это именно то, что происходит. So После этого он уже стал внимательно меня слушать и стал э, более заинтересованным. Я увидел место в Австралии, где у того и у, и у него, и у, и у дамы была линия Венеры. with the site photography, there was a possibility for them to get married within the next year с помощью цикла картографии я увидел, что вполне реально э, им пожениться в следующем году. Но в его астрокартографической карте была одна странность. У него линия Венеры проходила также и по Мюнхену, где я давал ему консультацию. Поэтому я им сказал, что у них есть возможность пожениться. И, разумеется, дама, астролог, эм, была воодушевлена этим. Мужчина же ответил, ну, что-то у меня нет времени на это, у меня столько дел. One year later, I got an email from this astrologer. Но год спустя он прислал мне электронное письмо. Вернее, она прислала электронное письмо и сказала, что моя консультация изменила их жизнь. И они действительно решили пожениться. И он наконец понял, что то, что он постоянно думает только о делах, отвлекает его от нее, да, и не дает ему э, обратить на нее внимание, то, то внимание, которого она стоит. Uh, а, и через год после их свадьбы у меня а мне пришло еще одно письмо от этого клиента. Она писала мне, что она беременна и ждет первого ребенка. И после рождения ребенка она послала мне фотографию. You know, uh, и такая обратная связь от клиентов э, заставляет вас думать, что вы не напрасно трудитесь. И это был случай человека, который не хотел приходить на консультацию, которого притащила просто за шиворот его подруга, и который изначально очень скептически был настроен к астрологии. You и такого типа ситуации не должны выбивать вас из себя, не должны выбивать вас из колеи. Надо просто сначала знать, что для начала нужно убедить человека, что это работает и работает в его жизни. Это можно сделать только описывая им то место, где человек живет сейчас. И проверяя те места, в которых они уже бывали, в которых, от, о которых у них уже есть какие-то впечатления. Now, like um, как я уже говорил, я делаю uh, одну, один сеанс, только консультацию за одну сессию. Потому что я стараюсь в своей консультации ответить на все вопросы, какие есть у клиента. И поскольку я даю клиенту так достаточно большое количество информации, очень может быть, что когда человек приходит домой, а, у него слишком много всего в голове, и, может быть, какие-то вещи он не прояснил для себя и не понял. Или он вспоминает, что он забыл о чем-то спросить важном для него. So I tell all my clients that they can always contact me if they have further questions from a consultation. Поэтому всем своим клиентам я непременно говорил, что они всегда могут позвонить мне, если у них возникнут еще какие-то вопросы по консультации. Иногда люди звонят мне через несколько дней после консультации. Иногда они звонят мне через полгода. А иногда они спрашивают, я собираюсь лететь в Нью-Йорк, хорошее ли, для, э, хорошее ли время для меня, чтобы сделать это? Now, such questions you can answer in five minutes uh, with a computer next to the person. На такие вопросы можно ответить за пять минут, если у вас есть компьютер. So I, I don't charge for this kind of work. This is for me follow-up work. А я поэтому я не беру дополнительные платы за этот тип работы. Для меня это просто вот э, дополнительные какие-то вопросы и все. И я прошу у всех своих клиентов делиться со мной обратной связью. Мне нужна обратная связь. И поскольку мои клиенты знают, что я всегда доступен, что я всегда в их распоряжении, если они нуждаются во мне. Они рекомендуют меня другим. Иногда у меня звонит телефон. И мне говорят, что вас порекомендовал меня тот-то и тот, мне тот-то и тот там. Он приходил к вам на консультацию, его впечатлило то, что вы для него сделали. И поэтому он э, рассказывал об этой консультации. So I think, I think I've gone into probably too much detail about answering your question if I do a consultation uh, one session or not. Uh, ну, возможно, я слишком детально отвечаю на ваш вопрос по поводу одной сессии. In how many cases do you need to do rectification? Not many. Не часто я делаю ректификацию. Иногда. Иногда, когда я делаю консультацию, they tell me a date, they was a location. Um, и когда человек делится со мной uh, а, точ, говорит мне точную дату, как, в которой он был в каком-то месте, Let's take, for example, the set that broke up in a relationship. Например, речь идет о э, разрыве отношений. И человек дает мне точную дату, когда вот случилась ссора или когда они разошлись. The, uh, Я смотрю цикл картографии, о котором мы будем говорить в следующий раз. And you see that the Uranus transit line is not at this location, but и вы видите, что транзитная линия Урана проходит не по городу клиента, а неподалеку от него. This is an indication for me that perhaps I need to adjust the of birth by a few minutes. Это указание для меня на то, что может быть время рождения на несколько минут нужно сдвинуть. Поэтому иногда бывает так, что во время э, консультации я ректифицирую время рождения. Иногда бывают клиенты, с которыми ну, приходится работать из ничего. В этих случаях мне нужно от человека, чтобы он мне составил список мест, в которых он бывал. И по этому списку я пытаюсь ректифицировать время рождения. И вновь э, э, о подходах к этому типу работы и о самой работе мы будем говорить на следующий раз. Uh, Но мне не часто приходится делать ректификацию. И э, большей частью потому, что ректификация отнимает очень много времени. Вот лимиты, о котором вы говорили, благоприятные зачисления, там лимиты, уточните So it's the question about zenith and uh, the latitude of zenith. If the zenith of, mm, of a good planet uh, is on this latitude, does it mean that the whole latitude is, Yes, is the whole line good? of latitude. Да, вся линия широты будет Like благоприятна. this example we had with Restef, we saw the Neptune uh, zenith line is uh, off the coast of Africa. Да, играет роль тут вся линия широты. Так же, как э, в примере с Ресифи, у нас э, зенит Нептуна был неподалеку, географически неподалеку с Африкой, линия Нептуна проходила, а широта та же самая, что и город. Мы это учитывали. Э, Они Is there any confirmation in, in your astrocartography map that you were the pupil of Jim Lewis? I, I don't agree with Jim Lewis on this, with these the on zenith which? point. Oh, no, no. It's not a question about the zenith points. It's another question. Your astrocartography map, your personal astrocartography map, and personal astrocartography map of Jim Lewis, yes. are they there any kind of coincidences or any kind of aspects which shows that you are the pupil and that, that you carry on his I've not teaching? checked that. I've not checked Я не проверял. Okay, it's, it's unfortunately now 12 o'clock. К сожалению, сейчас уже 12 часов, We'll have to finish the part one now. И мы должны на этом закончить первую часть нашего семинара. Когда мы начнем вторую часть, у нас будет краткий обзор того, чем мы занимались в этот раз. Если у вас возникнут вопросы, мы на них ответим во, во время нашей второй встречи. И без помощи Камы нам бы не удалось говорить об астрокартографии. So what I've got for oh. special shop. Oh. Это с пивного фестиваля мне привез. Many thanks. На немецком so, там написано большое спасибо. Thank you. Thanks. <laughs>